Сега ќе отвориме во откровение. Да продолжиме кај вториот печет. Мислев да ги опфатам вечер и вториот, и третиот, и четвртиот. Но ќе видиме. Ако не, ќе продолжиме следната салата предплатна. Важно целата оваа тема за печатите и за трубите планирам да, да заврши до нова година. Откровение, шеста глава, таму сме. Последен пат зборувавме само за првиот печет, така. Мораме да дадеме малку вовет, подсетување. Значи, кога се отвори првиот печет, на првиот стих од шестата глава, Јован вели и видов како кога јагнето скрши еден од седомте печети, И чув едно од четирите животни кое проговори како со глас на грмотевица, дојди и види. И видов, ете бел конј, и на него јавач со лак, и му беше даден венец, и тој излезе како победник, за да победи. Тоа беше првиот печет. Што представуваше овој јавач? овој конјаник, колку за подсетување, овој конјаник ја представува апостолската црква. Апостолската црква од првиот век е симбол, символично представена како бел конј. Што означува белата боја на конјот? Белата боја воопшто што означува во Библијата? Чистота, Ако читаме таму Откровение 19 глава, таму се кажува дека таа бела облека што им е дадена на светиите представува праведноста. Тоа е Христовата праведност. Иако таму е наречена нивна праведност. Во седма глава, исто така, наредната глава, кај што се зборува за запечатените 144 илјади, се вели, тоа се оние кои што ја избелија својата облека во крвта на јагнето. Значи, белата боја, боја на невиност, на чистота, па може се рече и на совршенство. Христовата невеста, како и традиционално <laughs> секоја невеста, ќе биде облечена во бело, но иеко многу денешни невести и да се облечени во бело, не значи дека се невини и чисти, но Христовата невеста, како е опишана во Библијата, без мана, без дамка, без ништо што ја расипува, дори во најмали детали изината да убавина. И дори Соломон вели страшно како војска со знамења. Разни описи има за Христовата црква на разни места во Библијата и во Стариот и во Новиот Завет. Например, Апостол Павле вели, ве ве верив. Така би било на македонски. Со, со, како чиста девица, мислам така беше, втора Коринјаните шеста глава, со Христа. И Еремија зборува нешто на таа тема. На многу места. Има во Библијата кај што Христовата црква се представува како чиста, бела, совршена, без мана невеста. Зошто овој јавач има лак во својата рака? Лакот значи символ на војување, нели? Само се вели тука дека тој излезе за да победи, излезе како победник за да победи. И му беше даден венец. Венецот е символот на победата, круна лако значи војува. Апостолската црква му објавила војна на паганскиот свет, на кнезот на овој свет. Мегутоа, бидејќи нашата борба не е со крв и тело, значи, овој лак е символичен, не е вистинско оружје. Туку, како што, како што велеа самите евреи, од Македонија, евреите, <laughs> што се бунеа против апостол Павле, и солунските, и оние во Верија, се бунеа против апостол Павле. И веле, овие го испревртува цел свет со својата наука. Толку е силно Христовото Евангелие, што има мок да го испреврти светот. Да го победи светот, како што Христос рече, јас го победив светот. Апостолската црква навистина е триумфална црква. Таква ќе биде и последната Христова црква. Односно, остатокот 144.000, кој што, уште еднаш да кажам, тоа, <laughs> тие, тој остаток не е исто што и некоја деноминација во последното време. Ниту црквата на 20. на 7. ден, е било која друга деноминација. Остатокот Божи се 144.000 поединци, а не некоја деноминација. Деноминациите не примаат Божи печат, деноминациите не држат Божи заповеди и немаат дух на пророќство. Тоа може да ги имат поединците. И сега, вториот печат, третиот стих. Ако го извади вториот печат од книгата, значи, имате представа од каде беа печатите, така? Значи, од самата ролна, која што беше запечатана со седом печати, лавот од јединото племе или јагнето и сега ја отпечатува книгата. Прво едниот, сега вториот печат. Го чув како проговори второто животно. Колку, колку животни имат во визијата, уште од четврта глава? Има четири животни. Значи, за првите четири печати, како да одговарат четирите живи суштества, што Јован ги видел пред од Господов. Значи, го, кога го извади вториот печат, го чув како проговори второто животно, дојди и гледај. Четвртиот стих. И излезе друг конј, црвен, И на јавачот му беше дадено да го одземе мирот од земјата, та еден со друг да се убиваат. И му беше даден голем меч. Што ни представува овој јавач на апокалипсата? Луѓето имат многу покрешно свакење што се овие четири јавачи. Низ разни филмови, разни серии, романи, книги, четворицата јавачи се представуваат како, како истовремено некои дали демонски, дали ангелски суштества, се едно, кои што истовремено доаѓаат да ја вршат својата мисија. Но тоа не е така. Книгата постепено се отпечатува, печат по печат и ја опишува историјата на Христовата црква, како и седомте цркви, од почеток до крај. Зошто вториот конј има црвена боја? На што е символ црвената? На, на крвта, точно. И самиот текст кажува, и на јавачот му беше дадено да го одземе мирот од земјата. После апостолската црква настапува еден период кој што во историјата различно се нарекува, но најчесто како период на маченичката црква. Значи, од почетокот на вториот, или веќе крајот на првиот, значи, уште Нерон и Домицијан ги почнуваат првите прогонства, но тие беа чисто излив на бес но од вториот век натаму римската држава почнува систематски да ги прогонува христијаните, значи со закони, значи не затоа што на некој цар му текнало така, туку систематски се донесуваат закони против христијаните, против христијанството воопшто. Без оглед дали некој се, им се лути, им се гневи или не, закон си е закон. од вториот, па до четвртиот век, значи до Константин, тие 200 години од прилика Христовата црква без апостолите, значи после времето на апостолите, после Јован, последниот жив апостол, времето на, на така наречените ранохристијански оци, од кои првите од вториот век се наречени апостолски оци, бидејќи биле ученици или на Јован, или на Павле, или на Петар, некој од апостолите, непосредни или непосредни ученици. И истовремено време на мачеништво. Време кога христијанската крв се леела на секаде низ империјата, време кога да се биде христијан значило веднаш да се оди во смрт, или христијаните можеле да, да живеат онолку долго, колку што додека не бидат откриени. Маченичката црква се собирала на богослуженија по гробишта, најчесто, и од таму постепено почнува да се развива она, она врска меѓу црквата и гробиштата, и одење на гробишта. Но на почеток, затоа што, зашто на гробишта? Значи, црквата немала, црквата немала храмови, немала објекти за богослужение. Било едноставно нелегална прогонета и омразена секта. И од страна на евреите, и од страна на паганите. И едните и другите ја мразиле. И ја прогонувале Христовата црква. Се спрели на гробишта затоа што затоа што самата црква имала еден куп маченици и таму каде што биле погребувани некои маченици, некои што ја губеле својата глава или својот живот заради верата, тоа станувало место на богослужение за другите, се уште живи христијани. И не само гробишта, туку длабоко подземја, во оние ископани тунели, катакомби, за да не ме слушате мене толку, ако сакате да детално да ја разберете историјата на црквата, која што е символизирана со вториот јавач, со црвениот конј, како македонска серија, црвениот конј, што пише. Читајте ја втората глава од големата борба, ви ја препорачувам. Втората глава, која што е посветена исклучиво на маченичката црква, маченичкиот период на црквата од крајот на првиот, почетокот на вториот, до четвртиот век, до времето на царот Константин. И му беше дадено да го одземе мирот од земјата, како што и самиот Христос вели, не додов на земјата да донесам мир, току меч. Зошто? Зато што Евангелието, Христовата наука, вестината, предизвикува што? непријателство кај кого? Кај оние што не ја сакаат. Кај оние кои што повеќе им е омилена темнината отколку вистината. Како што вели самиот Христос, затоа што нивните дела се зли и ја мразат светлината. Овој период кога значи црквата е прогонувана Црквата се собира по катакомби или на зафрлени гробишта и редовно ноке. Значи, на почеток апостолската црква кога се собирала на својата причест, на своето христијанско богослужение? Навечер. И најдобар термин бил сабота навечер. Значи, бидеќи сабота са бајле биле во ев... некоја еврејска синагога, во близина или во храмот во Јерусалим, Или ако немало синагога како во, како во Филипи, на некое место покрај реката, каде што, каде што се собирале евреи или богобојазни прозелити да го слават Творецот, единствениот вистински Бог. Значи, апостолите и првите христијани се собирале во еврејските синагоги во сабота наутро на богослужение, на почеток во Ерусалим секој ден, секоја вечер поточно. Но во сабота навечер се собирале, значи, како и секоја вечер на почеток во Јерусалим, на своето христијанско богослушение, за христијанската прическа, што не е присутувал било кој, секој, току само крстените верници. И затоа од таму потекнува изразот вечера, господова вечера, света вечера и така натаму. Во вториот, од вториот век па натаму до четвртиот, значи во времето на маченичката црква, Богослужењето е само малку поместено понапред, значи, наместо сабота вечер, е поместено рано наутро недела, ама темница пак, се уште е нокно времето на богослужењето. Од две причини. Прво, затоа што нокта, особено после полнок, раните утренски часови, кога се уште е темно. Тоа е најзгоден термин, затоа што паганите тогаш спијат. Или, се, ако не спијат, се уште се пијани, се уште не заспале од, од своите <laughs> пијанства, да, оргии и така натаму. И денес е така, нели? Денес живееме во едно ново паганско време, така наречено секуларно обштество. <laughs> секуларно. Значи, ново паганско. И втората причина е затоа што Господ тогаш воскреснал. Не во недела Сабајле, туку во недела Ноке. <laughs> Толку рано пред пред било каков а, а, зрак пред било каква зора, мугри, едноставно ноке, најстудениот и најтемниот, вели Еленовај, час, пред зори, светлината од Христовото воскресение била првата светлина во тој ден, пред било каква природна светлина да изгрее. И така било се до четвртиот век, кога се случуваат големи промени во христијанството, промени што, како што читав на интернет измејатове години, сите, и Православната црква и католичката, сите признаваат дека се случиле големи промени од четвртиот век па натаму. Но, да не брзаме таму, уште една мисла имам во врска со вториот печат со вториот конј. Му беше дадено да го одземе мирот од земјата, да еден со друг да се убиваат и му беше даден голем меч. Што значи ова еден со друг да се убиваат? Кој се тие еден со друг се убиваат? Дали христијаните се убивале мегу себе? Во овој период? Не, разбирам не. Дали христијаните убивале незнабошци во овој период? Кој кого убивал? Незнабошците ги убивале христијаните. Како што во првиот век евреите ги убивале христијаните. Че значи, во апостолската црква. Дали христијани убивале евреи во првиот век? Не. Дали евреи убивале христијани? Да. Во вториот век, дали паганите убивале христијани? Да. Дали христијани убивале незнабошци пагани? Не. Од страна на христијаните немало никакво наследство кон нивните непријатели. Туку имало што? Имало само љубов кон нивните непријатели, како што Христос им заповедал. Любете ги вашите непријатели, оние што ви прават зло, оние што ја прогонуваат заради мене и моето име. И според Тертулијан, крвта на христијаните станала семе на христијанството. Нови и нови христијани се рекрутирале од самиот незнабожечки свет, затоа што, гледајќи како гинат христијаните за својата вера, светиот дух во нивните срца распалувал таква љубов, восхит и вера и самите тие да го предадат својот живот на Исуса Христа. Значи, наместо да се намалуваат со овие крвави прогонства, христијаните и нивниот број се повеќе и повеќе расте. И тоа било голем проблем за Римската империја, за паганскиот свет. Ние ги убиваме, тие се повеќе и повеќе се множат ние ги обиваме, а, нив се повеќе и повеќе ги има. Некаде да прочитав дека, тоа мислам дека беше во една од книгите на на Звонимир Костич Палански, веројатно тој го кажува изворот негов од каде го презел, дека на почетокот на вториот век било доволно ако некој признае дека е христијан, или тврди за себе дека е христијан, веднаш да биде осуден на смрт, значи пред паганските судови. Ако признаеш дека се христијан или христијанка, тоа повлекува веднаш осуда. Че значи, да се биде христијанин значало кривично дело. И се што случувало? Ако некој сакал, ако некој сакал да да му напакости на некого, на некој свој комшија, и двајцата пагани, можело да го обвини, да пред властите, дека е овој, овој е христијан. Така да го накодуши. Дори ако тој не бил. И тоа што се случувало? Се случувало обвинетиот да биде изведен на суд и да биде испрашуван дали е христијан. Тој можел да одрекува, меѓутоа не му верувале. <laughs> Значи, трајало, имало испитување. Вестинските христијани пак, тие не се срамеле, не се плашеле и кажувале дека се христијани. Затоа е ова период на маченичка црква. Маченички период. Меѓутоа, ако некој како Нерон, ако, ако некој сакал да убие некој свој непријатели, што не му се поволја, лесно било да ги обвини дека се христијани и потоа да ги убие. Дори ако тие не биле. И затоа се вели тука, еден со друг се убивале паганите, затоа што било згодно да обвиниш некој дека е за да го убиеш бидеќи тоа било кривично дело да се биде христијани. Самите христијани не убивале никого. <laughs> Да, Иран, исто така. Во Ирак имаме исто така злосторствата на е, исламската држава, која што ја се викам исламската секта на Ирак и Сирија, ИСИС тане, од, од една друга секта, наречена ЦИА, формирана, и така натаму. И денес мнозина гинат заради својата вера, а времето доаѓа се стега обрачот и уште мнозина други и ке гинат во годините што ни предстојат. Добро, толку беше. Мислам да, да, да има време за другите, ама ќе нема време. ке продолжиме со третиот и четвртиот печат. од веке следниот месец ќе му дојде.